Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. ponoći 11 je nakon vrlo dobro glazbenog bloka bilo je tu svega i svačega čak i nova pjesma riječkog, riječkog benda Fana Cherry Pie. Došli smo do novog izdanja emisije Viralno u kojoj ćemo kao i svakoga tjedna obraditi temu o kojoj se hm, ovog tjedna podosta pričalo. O čemu se to ovoga tjedna radi saznaćete u narednim minutama. No prije nego što krenemo sa temom ove emisije Viralno, večeras je tu u studiju sa mnom Nova Sova, Ivana Brljak i ima svoj debio, moglo bi se reći. Mm, Ivana. Tako je, tako je. Evo, prvi radni dan <laughs> moram eh, primijetiti, evo, vrlo ugodan uz Eh, uz dobro društvo Katarine. Eh, evo, dobro večer, dragi slušatelji. Danas sam se pridružila Katarini kako bismo malo prokomentirale eh, ovo, ovu aktualnu vijest, ove aktualne događaje. Tako je. Stranice društvenih mreža kao kako i razno razne portale preplavile su vijesti iz dvije riječke gimnazije koje su pomalo čak i šokirale javnost. Što ti misliš? I te kako šokirale, bome se digla velika bura oko toga. Velika prašina zapravo, bilo je puno komentara, puno rasprava tako i online je. i što sam čula uživo od studenta i od učenika. Naravno, Bilo je tu dosta, dosta toga. Svakog riječa nas na neki način ticalo ovo. Tako je i uz tu cijelu temu postoji jako, jako puno pitanja. No jedno od najvećih je ono kako će profesor utjecati na obrazovanje i kasnije mišljenje svih učenika pa i studenata. Kao i uvijek pitali smo dvije studentice što one misle o tome pa poslušajmo što je jedna od njih imala za reći. Smatraš li bili trebali profesori biti neutralni na nastavi ili ne? Pa da, mislim da bi trebali. Zašto? Jer to je profesionalnost kad si neutralan. Smatraš li bili trebali profesori izlaziti iz okvira koje diktira literatura? Pa možda ako bi to učenicima pomoglo da bolje shvate neki sadržaj. Mhm. I zadnje pitanje, smatraš li da se u školama i fakultetima nameće mišljenje? Pa mislim da to ovisi od profesora do profesora. Neki normalno da žele s učenicima nametnuti svoj stav, ali ima sigurno i onih koji se drže propisanog. kako bi rekla, vrlo dobro poznata uzrečica sto ljudi, sto čudi, zar ne? Pa tako i profesori svako ima neki svoj pojedini pristup i svoje mišljenje. tako je. Da. Prije nego što malo bolje prokomentiramo mišljenje ove studentice, idemo na jednu glazbenu pauzu. Poslušat ćemo 5 Seconds of Summer i Valentine. chocolate and glares away Bili su to Five Seconds of Summer i njihov najnoviji single Valentine, a mi se vraćamo emisiji Viralno. Za sve one koji su se tek sada uključili, pričamo malo o nedavnim događanjima u školama u Rijeci. Poslušali smo mišljenje jedne studentice, vrijeme je da poslušamo što je druga studentica rekla. Smatraš li bili trebali profesori ostati neutralni na nastavi ili ne? Pa, ovisi o situaciji. Ako imaju nešto bolje da poduče učenike, onda bi mogli, ali ako nemaju, ako nameću svoje mišljenje sami, bez da to je, to je potrebno i bez da su učenici s time slažu. Smatraš li, bili trebali profesori izlaziti iz okvira koje im literatura daje? Ako literatura nije dovoljno jasna učenicima, onda bi mogli objasniti na nekim primjerima koji su njima shvatljiviji ako predaju duže u školi znaju što učenicima paže, što ne. I zadnje pitanje, smatraš li da se u školama i fakultetima nameće mišljenje? E, ja. Možda u kojim aspektima? Profesori se drže svoga predmeta, tako da je najbitniji i žele ono što oni misle da je dobro, da prođe na nas, bez da mi imamo pravo razmišljati da li to je ispravno ili ne. Pa evo, moglo bi se reći, ova druga studentica imala dosta čvrsto i dosta strogo mišljenje zapravo o profesorima i predavačima. Istina, istina, pogotovo ovo zadnje pitanje, e, odgovor na ovo zadnje mhm. pitanje dobro je primijetila, <laughs> moram priznati, mislim, Činjenica je da neki profesori žele, mm, tako reći, nametnuti e, mhm. studentima, posebice evo, mišljenje a to je samo njihovo mišljenje izlazi iz okvira e, jel, ovog e, nastavnog plana i programa. Tako je, zapravo nije, njegovo mišljenje nije profesorovo ili mišljenje profesora ili profesorice nije zapravo na neki način provjereno i ne možemo ni znati da li je u redu i da li je sa, da li tako, može možda stajalište tog profesora zapravo tako, nije točno. dokazano. Jel? Tako je. Ovaj, to je samo njegovo e, mišljenje. Tako da su dobro studentice primijetile da bi trebao svakako profesor biti neutralan jer kako je prva studentica rekla, e, to ga čini profesionalnim. Tako je, nekakvu dozu profesionalnosti treba zadržati, no svakako se slažem s tim da profesor može izaći iz okvira literature, jer zapravo mi smo, kao studenti, nismo došli na fakultete samo puko slušati što je održano na nekoj PowerPoint prezentaciji ili na zapravo predavanju samom kao takvom i kasnije samo učiti hladne, čvrste činjenice Tako iz onako knjige crno na bijelo, nego zapravo ako se može nekim primjerom iz života ili nekom anegdotom ili... Baš to, neka tako praksa, to hvali i studentima i učenicama. Tako je, na neki zanimljiviji način ako može profesor približiti temu onda je u redu, ali ako se od te teme malo predaleko otiđe kao što je bilo i jedan od ovih događanja. mm jedan od ovih slučajeva, da. da to pogotovo ako ove E, ako ovo e, profesorovo mišljenje, odnosno stajalište, ako nisu baš logični ko Tako što je možda na neki način ako i pobija činjenice koje su u knjigama. naravno. Tako da mislim da to ni nije baš u e, redu. E, to nije profesionalno, svakako. Što ti misliš, da li je u redu da izlaze profesori iz okvira knjige? Baš ovo ko što si rekla, E, malkice da izlaze, ali u smjeru e, da daju e, studentima, odnosno učenicima uvid u primjenu u životu. Mhm. Jer zapravo škole su ništa drugo nego učenje o životu, jel da? Također i dosta je bitna stvar što su profesori puno obrazovaniji od nas svakako. Naravno, da. I imaju iskusni, dosta, tako je, imaju dosta, imaju dosta životnog iskustva i to svoje životno iskustvo i neke znanstvene činjenice ili činjenice koje su stekli učenjem kroz život, ako mogu podijeliti sa učenicima, to kasnije učenicima u nekim znanstvenim radovima ili radovima općenito gdje god da se nađu dalje u životu, može jako puno pomoći i puno značiti. Naravno. Puno značiti i u obrazovanju, ali i u životu. E, tako da je e, to ovaj da je zapravo i poželjno da malo profesori izađu iz okvira, ali da se ne pretjeraju i ne počinju nametat eh, Tako mišljenja. Je. I da ne bude, da se ne svede na kraju zapravo studij možemo mi kao studenti uzeti primjer studij. Da. Studij je sastavljen od nekoliko komponenta, znači od nekoliko predavanja po semestru i malo je dosta nezgodno kada, što je ova druga studentica rekla, kada profesor uzme svoj predmet kao najbitniji i onda očekuje najviše od studenata zapravo na svojem predmetu i onda drugi profesor isto tako i još <laughs> jedan. Istina, svi uzimaju svoj predmet kao najbitniji i onda dolazi e, do nekakve konfuzije. Ovaj. To je zapravo prenatrpano ono i studenti dobivaju previše, e, previše obaveza, ne mogu se posvetiti svakom predmetu e, na isti način. Nekako bi se mogla reći da i na taj način zapravo profesori nameću nešto studentima s obzirom da... dobro Zapravo da limitiraju studentima osobno nekakvo vrijeme u koje bi pročitali te materijale sa predavanja i onda ne, stvorili nekakvo svoje mišljenje o tome, nego zapravo uglavnom kako bi što bolje prošli ispite. Studenti mhm. prihvaćaju profesorovo mišljenje i kao tako ga nauče i zapravo to profesorovo mišljenje postane mišljenje studenta? Naravno, to se, to se evo svakodnevno događa. Jer studentima e, u cilju da što bolje prođu ispite, naravno, i tako da e, s tim ciljem spremni su prihvatiti profesorovo mišljenje bilo kakvo da bilo, slagali se s njihovim osobnim mišljenjem ili ne. Tako je, na kraju dana, kao što je rekla ova druga studentica, sve ovisi o situaciji i ako će profesor sa nekim svojim odstupanjem ili sa nekim svojim idejama, bilo samo na nastavi ili van nastave, možda napraviti nešto bolje za studente i za profesore kao jednu cijelinu, onda je svakako u redu ako odstupaju, zar ne? Da, e, u tom smislu jest. Što vi, dragi slušatelji i slušateljice, mislite o ovoj temi, možete nas nazvati na broj 210777 i podijeliti s nama svoje mišljenje. Također, nemojte zaboraviti na profile na našim društvenim mrežama, na, na naše profile na društvenim <laughs> mrežama. Radio Sova na Facebooku i et Radio Sova na Instagramu. Naše poruke su otvorene i vrlo, vrlo me zapravo zanima što vi mislite o tom cijelom događaju. Eto, imate i vi glas, e, ove studentice su rekle, a sad nas zanima i vaše mišljenje. Tako je. Sa očekivanjem vašeg mišljenja došli smo do kraja još jedne emisije Viralna. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.